Ey ihvanı iman bu ahval ile Acep Allah bizi kabul eder mi? Şeriate bakın bu ahval ile Acep Allah bizi kabul eder mi? Zülcelal bizleri halk etti İslam imanı irfanı eyledi ikram ümmeti Muhammed ne oldu encam acaba Allah bizi kabul eder mi Cenab-ı Mevla'dan ne güzel ihsan nazil oldu bize Hazreti Kur'an Fermanı Kur'an'a eyledik isyan Acep Allah bizi kabul eder mi? Rozi ezel verdik, veli ahdi, kabul etti kodem, takvayı zühdi, emri şeriatte etmedik cehdi, acep Allah bizi kabul eder mi? Bu vadi adile geldik dünyaya, rağbet eylemedik ahde vefaya vadi ahd ile geldik dünyaya rağbet eylemedik ahde vefaya acab Allah bizi kabul eder mi? Kitaba sünnete yok bizde rağbet Cenab-ı Mevla'ya var mı muhabbet Hevayı nefsinde tabi şehvet Acep Allah bizi kabul eder mi? Namaz ise müminlerin miracı Fermanı Kur'an'da acı gülbe dillerde söndü siracı Acep Allah bizi kabul eder mi? İslam'ın İslam'a merhameti yok İslam'ın İslam'a merhameti yok Sayı şeriatte meveddeti yok Sirri Süveyda'da hakikati yok. Acep Allah bizi kabul eder mi? Hanımlar yüzünde haya kalmadı. Hanımlar yüzünde haya kalmadı. Erkekler yüzünde haya kalmadı. Ahirete zadu neva kalmadı. Acep Allah bizi kabul gul eder mi? İçerler su gibi abı haramı, içerler su gibi rakı şarabı, günahı kebair, maksut meramı, zemme derler ehlullah-ı kiramı. Acep Allah bizi kabul eder mi? tutulmuş dideler, kalpler tutulmuş, kör olmuş dideler, kalpler tutulmuş, deryayı şehvete nefis atılmış, iman İslam budun yaya satılmış, acep Allah bizi kabul eder mi? Mevla nasir ola ehli imana nasirala ehli imana kendi idhal ede dar cinane lütfiye sen bir bak devri zamane acep Allah bizi kabul eder mi acep Allah bizi kabul eder mi acep Allah bizi kabul eder mi Erzurum'un karlı falan döken dağlarının şahbazı ve kartalı, iman İslam atlası, feyz-i füyüzat menba-ı cud-i sekavu ata abidesi Alvarlı Muhammed Lütfi Efe diye tarikatın meşayihinden Anadolu'yu Anadolu'yu 900 yıldan beri e, İslamlaştıran insanların vird zebanı böyle dedi. Cenab-ı Hak onlardan bizleri ayırmasın. Allah'ım acayip Allah bizi kabul eder mi?